Ukitizama katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, utakutana mfano wa hii aya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha kufanya haraka kukimbilia maghfira na msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya amali njema na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard na pepo aliyoiandaa Allah subhanahu wa ta'ala ambayo upana wake ni mbingu na ardhi uiddat lilmuttaqin pepo hiyo ameiandaa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala akatutahadharisha ile siku ambayo atatamani mwanadamu kuona jema limeongezeka katika sahifa ya amali yake ya hapa duniani wa anna lahu dhalik lakini hilo atalipata wapi na atatamani lau kama lile ovu alilolifanya angelikuwa mbali nalo baina ya mashariki na magharibi lakini wakati ushampotekea wakati ushamuondokea hawezi tena kulirudia hilo ibadallah yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا siku يا قيامه كلا نفسي إتاونا itaona kile kilichochuma katika kheri imehudhurishwa mbele yake hakuna chochote atakachodhulumiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile mema atayakuta katika kitabu chake, wama amilat min su na kila nafsi ikiwa imechuma uovu itaukuta ule uovu mbele yake, haijaongezwa wala kupunguzwa. tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida atatamani yule aliyefanya uovu lau kama ule uovu ungelikuwa mbali na yeye kwa masafa marefu sana ya mbali kabisa lakini wakati ushakwisha hawezi kulidiriki hilo haya atuambia Allah subhanahu wa ta'ala ili tutahadhari kabla ya kujiwa na siku hiyo na tujiandae katika kufanya mema kwa ajili ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اني ملوامين امتني الله سبحانه وتعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد نكيل نفسي تزام مكيني اجي سابو هبا دنياني قبل اخره imetanguliza nini kwa ajili ya kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah akatukumbusha tena na kusema katika aya hii moja na mcheni Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah khabirun bima ta'malun kwani hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa yale mnaoyafanya ana habari zote subhanahu wa ta'ala kwa maneno haya katika kitabu cha Allah atakikana mwislamu asiwache fursa yoyote ya kheri isipokuwa aikimbilie huenda ikawa ni sababu ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah alhamdulillahi rabbil alamin والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد فيا ايها الناس عباد الله mbele yetu tumekabiliwa na mausimu wa kheri, mwezi wa Shaaban, baada yake ni mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ibadallah, wema waliotangulia walikuwa wakiupokea mwezi wa Ramadhan kwa kujitahidi sana katika kufanya ibada, ibada ya kukithirisha kusoma Qur'an, mpaka wakauita mwezi wa Shaaban shahrul qurra ni mwezi wa wasomaji Qur'an wakikithirisha hilo kujiandaa kwa ajili ya mwezi wa Ramadhan kadhalika kukithirisha saum mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam akituelekeza katika hilo فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان يا رسول الله sijakuona katika mwezi wowote ambao wajibidisha sana katika kufunga siku nyingi sana kama mwezi wa Shaaban فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان huo ni mwezi ambao wengi katika watu wako kwenye ghafla wameghafilika nao baina Rajab na Ramadhan. Na hapa tunapata faida kuwa Muislamu kukithirisha ibada wakati watu wako katika ghafla ni katika miongoni mwa matendo mema mazuri ambayo ahimizwa Muislamu kuwa nayo. Wa huwa shahrun turfa'u al-a'malu fiha ila Allah tabaraka wa ta'ala, na ndiyo mwezi ambao amali za mwaka mzima hunyanyuliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم رواه الإمام ahmad وغيره رحمهم الله تعالى متوم صلى الله عليه وسلم akaeleza siri ya kufunga na kukithirisha somu katika mwezi wa Shaaban kuwa ndiyo mwezi ambao matendo ya mwaka mzima hunyanyuliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo wasema na mimi napenda amali zangu zinyanyuliwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala nikiwa nimefunga fa Allah Allah ibadallah tukithirishe kufunga saumu katika mwezi wa Shaaban na wengi katika waislamu leo maal asafi shadidi utawaona wamechangamka sana katika uzushi kwenye dini ya Allah bid'ah lakini ikija sasa ni sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam wengi katika watu utawakuta ni wavivu kutekeleza sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kuwa si wajibu lakini katika kuonyesha ukweli wa mahaba kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kumuiga katika yale aliyotufundisha na kutuachia sasa hivi watu watatangaziwa bid'a ya kufunga tarehe 27 ya Rajab kwa kisingizio ya kuwa ndiyo siku iliyotokea al-Isra wal Mi'raj, wakaihusisha hii siku kwa saum, wakati jambo hilo hakulifunza Mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Lakini mtawakuta wengi katika watu katika mambo ya uzushi na bid'a watazama na kuyafanya, lakini fa idha azama al-amr ikija sasa ni katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ukawaona wengi wana uvivu wakawacha yale walioamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala wakayafuata yale ambayo wameyabuni wenyewe fa Allah Allah ibadallah dhaka shahrun yaghfalu an-nasu anhu ni mwezi ambao wengi katika watu wako katika ghafla nao tukithirisha kuisoma Qur'an kwa ajili ya kuiandaa nafsi yako kwa ajili ya ramadhan Na wallahi usipoizoesha nafsi yako ibada mwezi wa Shaaban, ikifika mwezi wa ramadhan ndio wale ambao hujaza sisi misikiti katika masiku ya kwanza ya ramadhan haijafika siku ya kumi tushachoka kufanya ibada, kwa sababu nafsi zetu hazijazoea ibada. taaraf ila Allah fi rakha ya'rifka fi shidda jitambulishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala mapema ili Allah akupe msaada wakati wa mwezi wa Ramadhan uweze kukithirisha zaidi kufanya ibada walhamdulillahi rabbil alamin